bienvenidos a Toledo Rocking Show, el programa de rock and roll de Toledo. Eh, acabamos de escuchar a Elvis Presley eh, y ahora vamos a poner a Eddie Cochran. ¿Qué tal, Artur? Muy buenas. Buenas tardes, David, y buenas tardes, seguidores, radioyentes de Toledo Rocking Show. Vaya cuatro temas de rockabilly que me he traído, tío. Estoy deseando enseñártelos. Qué pena que no los vas a poner. ¿Por qué, tío? Porque hoy es un día grande para Toledo Rocking Show, para todos los rockeros toledanos y para todos los rockeros del universo, que honraremos a los laureles de nuestro rey, eh, Elvis Aaron Presley, eh, originalmente rubio. En abril de 1954, un chico sureño de familia pobre y trabajo más humilde aparcaba el camión de su profesión frente a la puerta de la Sun Record con gesto tímido se adentraba hacia las puertas de dicho estudio de grabación, propiedad de San Phillips, y según se acercaba se veía el reflejo y aprovechaba para peinarse el tupé, con tanta gracia como estilo. Y al entrar a su mano izquierda, habló con una señorita a la que dijo que se ofrecía como cantante de alguna banda que estuviese pues eh, al servicio de algún otro cantante o simplemente que se ofreciesen por ahí. Porque lo que quería era cantar. El problema es que la mujer le preguntó que el qué y él dijo que no tenía ni puta idea de qué. Él le dijo, bueno, pues, pero ¿qué es lo que te mola? ¿El country? Y le dijo, sí, me, mola mogollón el country. Pero por aquel entonces, ¿qué es lo que se podía grabar ahí? O sea, tú llegabas y que podías Ahí grabar grababan negros y blancos. O sea, imagínate, ahí graban gospel, jazz, rhythm and blues y todavía no graban rock and roll porque Elvis todavía está en la puerta hablando con la chica. Y eso es como una especie de, pues eso, de discografía de pueblo. Sí, total. De hecho, eh, no, llegaba ni siquiera a la venta a todo el estado de la Sun Record, ¿vale? Elvis eh, triunfó mogollonazo con la Sun Record, pero en realidad en Estados Unidos no le conocía a nadie. ¿Sabes? Era como, pues eso, además Memphis en aquella época era un pueblo, y no sé cómo estar ahora, pero es que era un puto pueblo. ¿Sabes? Eran casas bajas, calles poco transitadas de coches, la gente se dedicaba al campo. De hecho, joder, es que Memphis, bueno, todo Tennessee es un estado muy, muy del country, muy del campo, muy típico, muy agrícola, muy redneck. Y Elvis llegó hasta ahí porque a los 13 años se mudó procedente de Tupelo, Mississippi, por unos problemillas de legalidad en su vivienda, que le costó ocho meses de prisión a su padre Pernón Elvis. Y entonces tuvieron que mudarse para encontrar trabajo, ya que se habían quedado sin vivienda y sin, sin posibilidad de ganar dinero. Y empezaron a vivir pues de ayudas sociales, eh, mucho compañerismo con, con sus vecinos, sus vecinos negros, claro, porque él vivía en un barrio negro. En un barrio muy bajo, negro. Pero vamos a ver, Artur, si a mí me han dicho que este Elvis Presley era así como racista. ¿Eso verdad o mentira? Es que para decirte todo, o sea, para decirte, para explicarte lo antirracista que era Elvis, tendría que decirte todo lo que te he dicho antes del programa y es muy largo. Pero Elvis desde muy pequeño no, no conocía la diferencia entre un negro, un blanco, un perro o un gato. Peter. Elvis a, ah, eh, en, el colegio ya era rarete, pero en el instituto se hizo totalmente marginal, eh, todo el mundo se reía de él y solo tenía un amigo y era negro. O sea, para que te hagas una idea. Eh, iba todos los días al instituto, a la high school con su guitarra, no le interesaban las cosas que le interesaban al resto de la gente, se quedaba totalmente apartado, no, prestaba atención ni a profesores ni a alumnos, se reían de él y le tocaba los cojones. se peinaba como algo parecido a lo que se hacían los negros, los negros hacían una especie de cuadrado alto, ¿no? Y él se hacía pues una especie de alto. En general, él quería que el, pelo fuese alto, <laughs> ¿sabes? Y por eso se hizo un tupé. Y Elvis eh, lo que le pasó fue que al llegar a la Sun Record llegaba porque sabía que quería cantar y regalarle una canción a su madre, ya de paso, pero no, sabe ni cómo, ni con quién, ni nada. Entonces, el le preguntaron que si quería hacer country, le dijo que sí, porque a él le gustaba, y le dijo, pero que bueno, que, no era lo que, que no había venido pensando en country tampoco, y le dijo, bueno, el gospel, y dijo, sí, me, flipa el gospel, y empezó a darle mogollón de nombres de negros que tocaban por los alrededores gospel, y le dijo, pero bueno, que tampoco venía con intención de gospel, o sí, o también, ¿sabes? Y dijo, pero blues, y dijo, sí, el rhythm and blues me flipa, y dijo, bueno, pues entonces, que, o sea, te mola todo, ¿qué pasa aquí? Entonces le dijeron, bueno, pues pues cuando aparezca alguien, pues te avisamos. Entonces Elvis dio un, número de contacto, pero él nunca esperaba que, a que le llamasen. Él cada vez que eh, terminaba de trabajar con su camión, porque él era camionero, aparcaba en la acera de enfrente, se encaminaba hacia la San Record y volvía a preguntar, oye, ¿alguien ha preguntado por mí? No, no, nadie ha preguntado. Todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que un día fue y le dijo, pues sí, pues hay dos chavales que sí. Ellos sean Bill Black y Scotty Moore. Ellos son los que acaban de sonar con That's Alright Mama. Me flipa eso, tío, porque es como si nosotros fuéramos ahora una. Como si yo voy a una. coño, la discográfica esta que hay aquí en Toledo de, mm. rock and roll y de La San Imperial. Y me dice, ¿tú qué, qué, ¿tú qué quieres hacer? Digo, bueno, a ver, tío, pero dime algo, ¿te gusta el punk? Sí, bueno, me gusta el punk, sí, el punk me flipa, no sé. Pero ¿te mola el heavy? Oh, el heavy me flipa, tío. <laughs> El heavy me, me encanta. ¿Te mola el rockabilly? Oh, el rockabilly me encanta. Pero es que yo quiero hacer algo algo nuevo. Él, eh, decía... decirle, eh, si alguien pregunta por mí, y llegar todos los días, ¿hay alguien que haya preguntado por mí aquí en Toledo? No, es que todos están escuchando eh, el al canto del loco y a extremo duro. Ah, bueno, pues volveré mañana. Pues algo así era. De hecho, Elvis lo que pasa es que tenía una cultura musical impresionante y no podía hablar de música con nadie porque es que se quedaba corto, ¿sabes? En plan, tú y yo, ¿sabes? qué? ¿Para qué vas a hablar si no si nadie entiende más de los famosos. Si hablas de rock and roll, te van a hablar de Guns N' Roses y los Stones, y ya está, las cuatro cosas que salen en la radio. Entonces, eh, un día, pues, eh, eh, al, ser informado de que habían preguntado por él, de hecho, la, la chica le preguntó, pero yo qué sé, pues para dar referencias tuyas, ¿a quién te pareces? ¿Qué influencias tienes? No sé, tú te pones a cantar y tienes un aire a quién. Y dijo, la verdad, señora, es que no me parezco a nadie. Una, o sea, eh, eh, a ver, él era tan humilde que dijo eso, tenía que haber dicho, la verdad señora, que fundo a cualquiera. Soy mejor que cualquiera de los que hayas oído, pero bueno. Señora. Sí, eh, la educación de Elvis era impresionante. Sus padres le educaron de una manera espectacular. él siempre, incluso siendo muy, muy, muy famoso, tenía una simpatía y una gracia que, hacía que todo el mundo le quisiese mogollón, todo el mundo que le conocía. Lo que pasa es que a partir de 1900, 65 empieza a hacerse inalcanzable porque él mismo no sale por miedos y problemas que le dan en la cabeza, pero bueno, eso es otra historia que lo haremos, en el segundo especial del Rey. Eh, Elvis por fin reúne su banda, no tenía percusión, pero como la grabación era semiacústica, digo semiacústica porque ya había una guitarra, por lo tanto ya se utilizaba eh, un pequeño amplificador que era la guitarra de Scotty Moore. Él utilizaba la guitarra acústica y luego Bill Black al contrabajo. El propio contrabajo, sabéis que actúa como percusión también en las grabaciones. Por ejemplo, That's All Right, lo acabáis de escuchar, de percusión no era percusión, era el golpeo de las cuerdas. Eh, por eso eh, DJ Fontana llegaría después a tocar la percusión de Luis. Llegaría un poco después, un par de años después. Mientras tanto eran, eran tres, era un trío nada más. Eh, graban el primer single que es That's Alright Mama. Pero cuando estaba grabando, Elvis dijo que, aunque era un regalo para su madre, quería que saliese también por la radio de San Phillips, de la misma propiedad de la Sun Records. Entonces San Phillips le dijo, no, mira, tío, yo para que vengas aquí haz una versión tal cual y nada, eso no... A mí, o sea, tiene que llamarme la atención, tiene que ser algo que me gusta, algo diferente, tío. No puedes, o sea, yo te grabo lo que quieras, te lo plastifico y lo regalas a tu madre. Pero, pero yo no puedo ponerte por la radio si no me ofrecen nada nuevo. Entonces se puso a tocar y le decía a San Philip que no, que esto es una mierda, coño. Que no, que esto también es una mierda, que esto, esto es lo de siempre, tío. pero de repente, cuando ya solo les quedaba 15 minutos para acabar, Elvis dijo... y empezó tanto Scotty como Bill a seguirle. La letra eh, ya existía, pero la canción no. ¿vale? La letra existía que era de un negro que hacía rhythm and blues en su barrio. Pero la canción es una canción country, por así decirlo. Una canción hillbilly, como decían en la época, porque el término country todavía no existía. Entonces, eso de repente le llamó la mogollón la atención a Sam Phillips, que ni siquiera estaba prestando atención, y dijo: Vuelve a hacer eso, tío. Y resulta que es que Elvis estaba haciendo el tonto. Eso no, e, era una cosa en coña. Bueno, pues le grabó este tema, se lo plastificó en una sola copia, se lo dio a su madre y lo emitió por radio. Al emitirlo por radio, resulta que todo el mundo llamó por teléfono a la Sun Records para decir, por favor, ponedme otra vez That's Alright, de ese cantante negro que canta tan bien. Todo el mundo llamaba, todo el mundo. Así que Sam Phillips dijo dos cosas. Una, es blanco. Y dos, vamos a comercializarlo. Por lo tanto, pasó de una única copia a un mogollón de copias eh, solamente en el estado de Tennessee, bueno, en parte del estado de Tennessee, ¿vale? Porque la Sun Record no llegaba a comercializar más allá de la frontera de Tennessee. Era un pequeño sello de pueblo. Eh, pero para comercializarlo necesitaba una cara B, y aquella cara B fue una canción muy típica, muy clásica del hillbilly country americano que era Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe and his Bluegrass Boys. Él lo hizo rock and roll. Eh, era maravilloso lo de Elvis. Eh, parecía que no componía, pero en realidad componía. O sea, componía porque se inventaba una manera de hacer las cosas que era totalmente diferente y le daba una velocidad que anteriormente no tenía. Eh, vámonos con otro tema de las Sun Records, un tema que llamó mogollón la atención por su letra más que nada porque era la manera de hablar de los negros y de referirse al sexo sin decir sexo. Eh, baby, let's play house, baby. baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Now let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And I'll now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. Hit it. understand girl than to be with another man. And I love baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Let's Play House Baby con Elvis Aaron Presley, el rey de todos los rockeros del planeta. Vaya temazo, Arthur, que nos acabas de poner, tío. ¿Y qué temazo? De hecho, era la connotación sexual clave para que se iniciase definitivamente la revolución en el Estado incluso en el Senado de los Estados Unidos se llegase a comentar todo esto. Era un, era por cierto, lo hay en LP y es maravilloso, ¿eh? Es este Temerario Valiente. Bueno, oh. ¡Qué sorpresa! <laughs> Eh, vamos ahora de, Memphis, Tennessee, a Nueva York de Nueva York. Vamos con un tema de la RCA ya, cuando Elvis abandonó lo que le quedaba del, joder, del sello, hostia, no encontraba la puta palabra, del sello de la Sun Records, aunque se llevó con él varias grabaciones como traen Get You, que es el tema que vamos a poner ahora, que está grabado en la Sun Records, pero que fue puesto en el primer disco de Elvis eh, para la RCA. Es decir, ese primer disco de la portada tan famosa que luego los Clash parodiaron o imitaron o hicieron algo parecido. Parodiaron seguro que no. Bueno, ya por eso lo he rectificado. Eh, ese disco tan famoso tiene grabaciones de dos estudios diferentes. Uno es el de la Sun Record y otro es el de la RCA, el, que, el estudio de turno que pusiesen en Nueva York. Por eso tiene dos sonidos diferentes, aunque suena bastante parecido, porque los medios siempre eran iguales y los equipos eran prácticamente los mismos. Solo que lo cambia la acústica, la manera de tocar y que la. Aunque la banda siga siendo la misma, pues bueno, pues suena todo más rudimentario con el, con el Get You. Train Get You de Elvis Aaron Presley. even through the valleys too. I've been traveling and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true. I've been traveling night and day, I've been running all the way baby, trying to get to you. kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. would travel night and day, and i might still run all the way. Baby trying to get to you. trying to get to you. Trying Impresionante, ¿eh? Qué, maravilloso sonido de guitarra, ¿eh? Sí, <laughs> es impresionante cómo suena. Y es que yo no sé, tío. O sea, yo no sé si, como tú dijiste el otro día, yo no sé si eso es posible volver a conseguir. O sea, decir, venga, vamos a grabar un disco y que suena así, tal que así. Hombre, no sé, yo, yo lo que pienso es que con todos los medios que tenemos hoy en día, que, que si alguien quiere hacer un disco de los 50, los 60, 70, 80, que que no sale, tío, no sale. Yo te dije que, por ejemplo, cuando, nosotros, por ejemplo, queremos hacer con California una rever en plano ochentera. No suena igual, ¿por qué? Porque la rever de los 80 no existía como tal, o sea, existía a base de cajas de muelles y cosas de esas cosas físicas. Ahora lo hacemos por, hombre, lo, hacemos por ordenador y tal, y las producciones que son buenas, ¿sabes? Pues pueden parecer y tal, pero las producciones que nos andamos sin pasta y tal, nunca se parecen, o sea, pueden sonar guay y tal, pero y naturales, que no parece que se haya maquillado una ordenata, pero no es lo mismo. Pues yo me imagino que con esto es igual. Por ejemplo, esto que suena, la guitarra un delay ahí como con un muy guay y tal. Seguro que ahora hay un delay de lo que en plan imitación de los 50, pero que no suena igual, ¿sabes? O sea, que, se nota cuando tú lo escuchas que no es lo mismo. Es como cuando te dicen que el donut ha, vuelto el donut original. Sí, es verdad. son, trolas, tío, pero si es que son trolas. O como cuando te dicen el donut americano, pero gilipollas, el donut americano tiene agujeros de toda la vida. ¿Los policías americanos han comido siempre eso? Es que, ¿a que sí? Pues el donut americano, según la prensa, bueno, según los anuncios españoles, son el que no tiene agujeros. Es mentira. Es mentira. Es un retorno a un inicio, por lo tanto no es un retorno. El caso. <laughs> Haremos un especial también de, una banda que se llama Babylon Chat, que es eh, mi banda favorita para odiar. Ya os contaré de qué va. Pero esto no lo hemos hablado en asamblea. Ya, bueno, pero da igual. <laughs> Es una banda que hay que primero ver fotos, Babylon Chat. Sí. ¿Y esos quiénes son? En cuanto ves las fotos... Historias. No sé. ¿Que son como glam? Sí. Yo creo que ahí está el Igor Pascual, el guitarrista de Loquillo. No jodas. Es ah, una banda que, que ves la foto y dan asco, ¿no? Pero luego escuchas la música y es más repelente todavía. glam con pelo corto? Sí, sí, sí. <laughs> y, con, y con unas pintas horribles. ¿Y con una uña pintada? Pues. Sí, cosas de esas. y con una corbata morada. Ahí está el líder, ese, el Igor Pascual, que ahora es, o fue el Se guitarrista ha sido, de Loquillo Ese muchacho ha sido toda la vida glam, pero... Un desastre. O sea, un desastre total, <laughs> un desastre horrible. Por cierto, habla más alto temerario porque la información se queda a medias tintas. Que, bueno, el caso, vamos a hablar del rey. Esto ya es su primer LP, ¿vale? Eh, atrás han quedado ya Sun Record, todos los singles que sacó con la Sun Record, que no fueron más que singles, mientras que otros, por ejemplo, como eh, llegaba a sacar un LP con la Sun Record, le, producción, ya no solo de sonido, sino de producción, de producir eh, físicamente el disco era todo muy pobre, un cartón muy malo, tal, o sea, era un sello muy pobre, ¿sabes? Muy, muy humilde que apenas subsistía. De hecho, el propio San Phillips, propietario de los estudios de la San Records, le dijo, Elvis, tío, pírate porque no pintan nada aquí, ¿sabes? El problema es que lo hace que aparte, voy a decir esto y ya no voy a hablar nunca jamás de esto más porque por orgullo mío y del rey. Eh, el coronel Parker, que es el cáncer del rock and roll, eh, fue el que realmente se lo llevó de, la Sun Record, que a mí me parece bien que se vaya, pero no en las condiciones que se fue. El caso, a partir de aquí vamos a decir que todo el declive que tiene Elvis, tanto lo bueno como lo malo, eh, tenga o no que ver con el, el retrasado mental del coronel Parker, no lo vamos a mencionar, ¿vale? Vamos a hablar de Elvis y ya está. Elvis era un tío genial. el coronel Parker no lo era. Era un retrasado. Elvis procedía de gente alemana, irlandesa, escocesa, italiana. Indios también. Y cherokee. Cherokee. De ahí que sea el tío más guapo del mundo y que sea el único hombre con el que está permitido la homosexualidad en los pósters. <laughs> ¿Vale? Vale, vale, vale. Y para que veáis que el rey es mentira eso de que no componía. Vamos a escuchar el siguiente tema, ya que no he puesto Lumen of Kentucky, que era un tema que se quedaba claro como Elvis sí que componía. Vamos a poner un tema de Ray Charles, cantado por Elvis en este primer disco para la RCA en 1956 de Nueva York. Eh, un tema de Ray Charles que a él le hizo famoso, pero que Elvis lo lo fundió. Y eso que no actuó ni como single promocional ni nada de eso. O sea, es que le hizo polvo a Ray Charles. O sea, es que le superó. Y aún así, Ray Charles, que era buena gente, y Elvis, que la miraba más todavía, como que no pasó ni media, ¿sabes? El Sí, <laughs> un tío genial. <laughs> Tú te ríes, pero. Que sí, era un tío de puta madre. A mí me cae No se vea la imitación por las ondas. Para, para mí es que es, que, es, que todo. O sea, es que para mí Ray Charles, su manera de. A ver, soy heavy, suelo dar agudo de vez en cuando, si me da cuenta. Que para mí Ray Charles es un tío que, Bueno, desde el himno del estado de Georgia a sus grabaciones durante los primeros cinco años en una sola toma cada canción, a, los coros eh, eh, compuestos por el mismo de su chica, la esa que se follaba tantas veces y luego se follaba a la otra corista, <coughs> y después a su mujer, que era la última. Pues era, era un tío súper genial, ¿sabes? Que desde sus gestos, su manera de ser, su manera de. Bueno, es que podría un montón de cosas también de Ray Charles, no quiero contarlo porque estamos hablando del. Vean El caso. en la peli hay varias cosas, sí, pero no, no tantas como las que yo sé. El caso: Elvis, Aaron Presley, versionando a Ray Charles con I Got a Woman. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh yeah. She's good to mine. What I'm in need. Yeah. She's the kind of, friend that me. I got a woman way across town. She's so good to me. Oh, oh yeah. She says it's loving. Look in the morning. Just for me. Oh, oh yeah. She says it's loving. Look in the morning. Just for me. Oh yeah. The whole town. town. She's a good to me. Oh, oh yeah. there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right never running streets, leaving me alone. She knows the woman's place. Right there, I am, all I got home. We're just time. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman. We're town. She's a good to me. woman way across town. She's good to me. Oh, oh yeah. But I you know she's all right. She's all right, she's all right. I got a woman. Esa es la prueba de que el rey siempre tuvo presente la música negra, a pesar de él hacerlo mejor todavía que ellos. No por el hecho de que fuesen negros, sino porque él estaba por encima del ser humano. Es decir, estaba por encima de negros y blancos. ¿Qué nos toca, David? ¿Nos vamos a 1957 o qué pasa? Bueno, pues voy a poner un grupo de. Que se llama Elvis Hitler. De Madrid, que se llama Toreros After Olé, ¿eh? Eh, grupazo de gitanos de Vallecas <gasps> Bueno. Que hacían punk, tío. Que es que esa gente hacía un punk. No sé cómo cojones, tío, pero hacían punk. Ya, bueno, ya, haremos un especial de, <laughs> toreros muertos, todos, o sea, toreros terolé y pondremos el LP entero. <laughs> Que Hombre, vamos, lo debes. Vamos, sí, sí. Pero el rockismo también merecía esto, ¿no? Bueno. Pues Eric Cochran. Vamos 1957 también para la RCA, también en Nueva York, Elvis se estrenaba también en Las Vegas, aunque sin mucho éxito. Eh, graba su segundo disco, se llama Elvis. Este sí que es homónimo, el otro no, porque el intérprete en sí se presenta como Elvis, no como Presley. Es decir, el disco se llama Elvis Presley, por lo tanto no es homónimo. El que es homónimo es el de ahora, que se llama Elvis. En 1956 salía el de perfil tocando la guitarra, eh, con una luz anaranjada de fondo y con un coloreado artesanal bastante curioso. En este disco se incluían temazos impresionantes, pero sobre todo se dejaban singles atrás muy importantes. Recordemos que Elvis no sacaba nunca singles promocionales, sacaba singles con canciones inéditas, tanto la cara A como la cara B. Eh, había dejado atrás entre, disco, entre el disco Elvis Presley y el disco Elvis canciones tan famosas como Hound Dog o All Shook Up. Pero eh, el propio disco tenía grandísimos temazos eh, dignos de mención, como Cuando mi luna azul se vuelva dorada otra vez, eso será en tu presencia, nena, escuchando Toledo Rockin' Show. Toledo Rockin' Show electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad, escuchando al rey del rock and roll y honorando a sus laureles y sobre todo acordándonos del panteón del rock and roll que es muy grande y siempre presidido por el rey. Cuando mi luna azul se vuelva dorada, nena. Well, I am in my blue, the moon turned again. You'll be back within my arms, stay. Well, the memories that linger in my heart, memories that make my heart grow cold. Well, well, someday they're gonna live again, sweetheart. And I blue moon. my blue moon turned to gold again. When the rainbow turned to clouds away. Well, when my blue moon turned to gold again, you'll be back. the memories that linger in my heart. Those memories. The memories, those memories. they're gonna make my heart el corazón de la ciudad esta vez con Arturo Lemonro y los amortiguadores. Y con Elvis Presley también. Y con Elvis Aaron Presley viendo el nacimiento de uno de sus nietos. Eh, Elvis, eh, y sus amortiguadores. Eh, con Temerario Valiente a la batería, como en California 82, y con David y Culebras, el elabón perdido de California 82 a la guitarra. Eh, antes he dicho que no necesitábamos más, ahora estoy pensando que falta un bajo. <laughs> Bueno, ya tiraremos por ahí. Ya. ¿Qué acabamos de escuchar antes de los amortiguadores? Eh, por cierto, la primera grabación de los amortiguadores. Está chula. Eh, a ver, los amortiguadores. Eh, uy. <laughs> acabamos, acabamos de escuchar cuando mi luna azul se vuelve dorada. el luna azul es un término que utiliza Elvis tres veces, no, cuatro veces en tres grabaciones, ¿vale? Eh, es un término impresionante. De hecho, había un sabio humorista que decía que para hacer una canción country solo tienes que decir Tennessee, Blue y no sé qué más palabra, pero es verdad que todas las, eh, todas las canciones country dicen eso. Eh, Elvis en esta época Todavía podía disfrutar de cierta libertad, pero es precisamente en esta, a la salida de su segundo LP, cuando resulta que el coronel empieza a querer quedar bien delante de las televisiones con tal de cobrar más cifra, cifra que no veía el rey. Eh, por eso fue el mismo quien consiguió eh, firmar contratos donde figuraba, pero de manera escrita y de manera, o sea, tal cual lo cuento ahora prácticamente, en el que Elvis iba a ser grabado de cintura para arriba sin menear las, de, eso decían eso, menear las caderas, shaking the cader. Eh, para que la gente no, no, lo viese. Elvis diría años más tarde que se dio cuenta de que esa fue la primera vez que se vendió. Eh, Elvis Aaron Presley era totalmente ignorante a todo esto porque él era una bellísima persona, mejor que todos nosotros. Y prudente. Y prudente, muy prudente y muy educado. Eh, con una educación especial del sur que hacía que tuviese gracia, pero a la vez respeto por toda la gente que lo rodeaba, sobre todo el público y los músicos que no eran él. entonces eh, joder, qué cosa más bonita, eh, macho. Es que, ¡Guapo! Pero qué guapo eres, por favor. Pero qué guapo, se me cae la lágrima, madre mía. ahora mientras vamos a pillar un segundo, un tercer litro. Y un mechero. Y un mechero. Te lo has cargado. Sí, pero no hay mal que por bien no venga. <laughs> Vamos a poner otro tema de 1956 que lleva por nombre Paralyset y que tanto la letra como la música eh, fue compuesta por el mismísimo Rey Aaron. El tema se llama, como he dicho, Paralyset, que viene a ser algo así como paralizado o paralizado terminado en D. took my hand and ooh baby, what a chill. I feel like grabbing you real tight, squeeze and squeeze with all of my All I could do was stand there paralyzed. morning, and night, I'm still the same. But what do you remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine? And in front of the preacher, you said I do. I couldn't say a word for thinking of you. All I could do was stand there paralyzed. Oh, lucky me, I'm singing every day since the day you came my way. Ooh, you made my life for me just one bigger. I'm gay. I'm gay every morning. At night I'm still the same. But Only child to you. Remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine. In front of the preacher, you said I do. thinking All I could do stand All I could do stand del Rey Aaron. El Rey Aaron compuso esta canción dando la letra como la música porque era capaz de hacerlo todo, lo que pasa es que era demasiado humilde y le da vergüenza a veces. Vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir un recopilatorio que se llamaba Golden Records y que él sacaba de manera regular, así hasta cuatro. El cuarto fue póstumo porque salió tras su muerte. Eh, póstumo y homónimo son, <laughs> son hermanos. Eh, póstumo porque pues al igual que el segundo LP de Edico Gran pues este este recopilatorio el cuarto salió cuando el rey había muerto pero nos vamos a referir en esta ocasión al primero que fue Golden Records sin más el segundo el segundo lo cuento ahora Pues Venga, vamos. Eh, Ocho Up Well, bless my soul, But what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, mm-hmm. yeah. Ahí estaba Elvis Presley con All Shook Up. No hace falta que digas Elvis Presley porque todo el mundo sabe que es Elvis. Ahí estaba Elvis con All Shook Up. Pero ¿por qué dices? O sea, ¿eres británico? ¿Qué te pasa, tío? Ni que fueses novio de Wakuna. Vamos a ver, escúchame una cosa y te lo digo en serio. All Shook Up. All Shook Up. ¿Vale? Porque es que, joder, macho. Antes has dicho otra, Sun en vez de Sun Bueno, el rey Aaron. Esta canción eh, fue uno de los temas que salía en sencillos entre disco y disco eh, y que jamás salía en el e y que él aprovechaba para que la gente no gastase tanto dinero recopilando todos aquellos singles perdidos, eh, meterlos todos en, en, un, en un Golden Records, como él decía como se llaman así estos recopilatorios. Era una buena manera de conseguir las canciones que se perdían entre LP y LP. Seguimos avanzando una vez más en el tiempo y nos vamos a ir hasta uno de los discos, uno de mis discos favoritos del Rey, que se llama Christmas Album y ahora os hablo un poquillo sobre ello, vamos a poner un tema que se llama Santa Claus Back in Town. no sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac, all the stockings estaba Elvis con Santa Claus is Back in Town. Sí, esto es una invención de Elvis totalmente, porque este villancico lo han interpretado así como los Slade y mogollón de gente ñoña en, a lo largo de y de todos los Estados Unidos de América, pero con una letra y una música diferente. Elvis lo hizo eh, ah, pues, al estilo del rhythm and blues que él sabía sobrellevar, que él sabía llevar a cabo. Por cierto, esta portada no es exactamente igual a la que yo tengo. Bueno, el caso, eh, yo digo siempre que es el mejor villancico de la historia, aunque en este disco no hay villancico malo, ¿vale? O sea, todas son canciones de Navidad buenísimas. De hecho, no son villancicos, villancicos son Ande, Ande, Ande, La Marimonera, y esas son canciones de Navidad Christmas Song. Eh, son canciones que te dan ganas de despertarte por primera vez en tu vida antes de lo normal para bajar las escaleras de tu habitación hasta el salón que está bajo un una puerta circular sin puerta, o sea, es una especie de arco que divide la cocina y el salón, vas hasta el árbol, el Christmas tree, te agachas, coges el regalo, lo abres y descubres que son 50 pavos de, de la tía Sita. ¿De la tía Sita? la tía Gladys. Gladys, no, Gladys es la mamá del rey. Es la mamá que todos deseamos tener. Además de nuestra madre propia, claro. Gladys y Vernon, un beso para los dos. Os quiero mucho. Qué bien lo hicisteis, macho. Qué bien apuntaste, Vernon. <laughs> y, qué, buena Diana fuiste, Gladys. <laughs> no, que qué padre más maravilloso, macho. Qué educación le dieron al rey. Bueno, vámonos con el siguiente y último disco. Del que me gustaría poner dos temas muy rápido. Uno es. Pero no sé cómo se llama. Así que ahora vamos a, vamos a hacer una pausa de publicidad y ahora volvemos. ¿Cansado de perder a sus hijos ahogados en la piscina? Yo ya he tenido que preñar a mi mujer cinco veces y cinco hijos que he perdido. Y el peate estaba muy alto. No se preocupe más. Ponga un socorrista japonés en la piscina de su urbanización. Socorristas Japo, S.A. Y olvídese de las muertes por ahogo en urba Bueno, pues ahí estaban los anuncios publicitarios de hoy en Toledo Rocking Soul, la radio del rock and roll en Toledo. Y Arthur, ¿qué nos vas a poner de. ¿De qué? ¿De Dick Cochran? ¿No? <laughs> Del Rey Aaron, I need your love tonight, nena. ¿Sabes lo que pienso? Tú también quieres lo mismo. oh, oh. I love you so. Uh, uh, I can't let you go. Ooh, don't tell me no, I need your love tonight. Oh, gee, the way you kiss, sweetie, too good to miss. Rowie, one more of this, I need your love tonight waiting just for tonight to do some loving and hold you tight. Don't tell me, baby, baby, you gotta go. I got the high fi high and the lights down low. And I hear what I say. Wow, you better stay, pow pow. Don't run away. misery Got too good to miss So are we? Oh more of this I need your love tonight I'm waiting just for the night To do some loving and hold it tight Now tell me, baby, you gotta go I got the hi-fi high and the lights down low Hey, You I say, oh, Hey, You better stay, pow, pow Don't run away, I need your love tonight I need your love tonight. I need your love tonight. I need your love tonight. Ahí estaba Elvis con I Need Your Love Tonight. Y mm, fliparía poner un noveno tema de este mismo disco titulado Golden Records Volumen 2. 50 millones de fans de Elvis no pueden estar equivocados. Y no es coña, se llama así el disco. De hecho, vamos a despedirnos con esa canción y justo se acaba el programa, ¿vale? Vale, vale, vale. Ok, con los amortiguadores a mi disposición. Vamos a poner un tema que a mí me flipa, ya que podría poner. Va, venga, vale, da igual, venga. Big Hung of a la radiofrecuencia de su transistor esto no es la red social, el único reality está en la calle. Y amigos y amigas toledanos, esto es Toledo Rocking Show. Toledo Rocking Show ha tributado las ondas desde el corazón de la ciudad hasta el centro de tu corazón, nena, para ofrecerte un especial como nunca jamás ha habido sobre el rey del rock and roll, el rey Aaron. Un besito, adiós, baby. Uh.